Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sa selam është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij, salavate dhe selame qofshin mbi të, familjarët, pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Më pas, thotë Sheikhu i nderuar, mësimi ynë i javës së kaluar, radhës së kaluar, ishte mbi hadithin e tretë të librit Umdatul Ahkam baza e dispozitave, i cili ishte me tekst, Mjerë për thembrat me zjarr. Naam. të këtij libri të begatë, thotë Ebu Kudame El-Makdisi, Allahu e mëshiroftë, në këtë had, nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se Pejgamberi sa selam ka thënë, Nëse dikush nga ju fillon abdesin, le të fusë ujë në hund, pastaj le ta nxjerrë atë, pra le ta shfryjë atë, dhe kush e pastron, pra që pastrohet prej jashtëqitjes me gur, le të jetë numri i tyre tek dhe jo më pak se tre. Kurse kur kur dikush nga ju zgjohet nga gjumi, le t'i lajë atëherë duart e tij tre herë përpara se t'i fusë në enë, pasi ai nuk e di se ku mund t'i ketë futur ato gjatë natës, pra ku mund të kenë qëndruar ato gjatë natës. Naam. Qauluhu Idha tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma Dikush prej jush do të marrë abdes, le ta tërheqë, pra ta thithë ujin e tij në hundë. Dhe kjo folje, domethënë urdhërore, le ta tërheqë, pra ta thithë ujin me hundë, është në formë urdhërore, pra tregon për obligueshmërinë e futjes së ujit në hundë. Naam. Wa hadha madhhabu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa huwa zahiru hadha al-hadith. Wa aydan fi al-hadith al-akhar Anna an-nabijja sallallahu alaihi wa sallam kal Wa balig fil istinshak Illa an takuna saima Naam Dhe ky është medhhebi Pra kjo është shkolla imam Ahmedit Allahu e mëshiroftë I cili argumentohet me aspektin e jashtëm të, Me tekstin e jashtëm të këtij hadithi sapo e përmendëm Gjithashtu dhe me hadithin tjetër Ku thotë Pejgamberi sallallahu alaihi sallam Dhe teproje pra Praktikoje së shumti pastrohet nga jashtëqitja me gur ë le të jetë numri i tyre tek pra bëhet fjalë për pastrimin e jashtëqitjes kur njeriu shkon që të kryejë nevojat e tij personale dhe dëshiron që të pastrojë jashtëqitjen e cila del nga nga të dyja rrugët e tij të daljes atëherë duhet që ë numri domethënë i i gurëve ose i atyre lëndëve të tjera të cilat zëvendësojnë Qabla idkhalihima fil ina'i alladhi fihi al ma' inda al istiqadhi min an nawm. Naam. Më pas vazhdon fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith ku thotë dhe kur të zgjohet dikush prej jush nga gjumi, atëherë le t'i lajë tre herë duart e tij përpara se t'i fusë në enë, pasi ai nuk e di se ku mund ta ketë futur dorën apo duart e tij. Në këtë ka udhëzim dhe orientim nga pejgamberi alajhi salam se ndoshta njeriu nuk e di ku kanë qëndruar pra duart e tij gjatë natës, duke qenë që në atë kohë njerëzit domethënë pastroheshin me gurë dhe njeriu mund të mund t'i ketë mbajtur duart te aureti i tij, pra dhe edhe pse janë kanë qenë pastruar me gurë mund të kenë mbetur gjurmë prej gjurmëve të të jashtëqitjes ose të tjerë domethënë thonë që mund të ketë qëndruar pra fjetur shejtani tek duart e tij li qoulih alejhi salatu wa selam la jedri ejne batet jeduh wal bejtute la tekunu illa fil lejl. Naam, dhe dijetarët kanë mospajtime e kundërshtuar në atë se a duhet që të lahen duart tre herë për për sa i përket gjumit të natës, pra kur zgjohet njeriu nga gjumi i natës apo edhe nga gjumi i ditës, kurse Imam Ahmedi është i mendimit dhe i qëndron fundit të hadithit ku thotë pejgamberi sallallahu Sawa'an kana na'iman fi al-lejli au fi an-nahar. Naam. Ndërsa dy imamllarët e tjerë Imam Maliku dhe Imam Shafiu janë të mendimit që kjo vlen si për gjumin e natës dhe për gjumin e ditës. Pra, më e kujdesshme është që besimtari t'i lajë duart pra tre herë sa herë që zgjohet nga gjumi përpara se t'i fusë ato në enën e ujit të abdesit. Naam. Wa ikhtalafa aydan ahlu al-ilmi Wa ahlul ilmi yaqulun بأن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إرشاد وليس فيه ما يدل على أن الماء ينجس إذا غسل الذي يقوم من نومه إذا غسل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا لا يدل هذا على نجاسة وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك إلا أنه لا اليس هناك دليل صريح يدل على ان غسل المستيقظ من نومه يديه في الماء ينجس ذلك الماء نعم برا pra, dietarët kanë thënë që ky urdhër është urdhër orientues dhe udhëzues nga Pejgamberi sa selam, jo se nëse njeriu i fut duart e tij në enë pa i larë ato tre herë, pra kur zgjohet nga gjumi, nuk do të thotë kjo që uji bëhet i papastër. Edhe pse ka dijetarë që kanë thënë që uji bëhet i papastër, porse ata nuk kanë argument për këtë fjalën e tyre, pra që kur i vendos, në qoftë se i fut njeriu kur zgjohet nga gjumi duart në enë, përpara se t'i lajë ato tre herë, pra ata nuk kanë argument, Ajo çka është më e pranueshme është që nuk ka argument për bërjen pis pra për ndotjen e ujit përpara se t'i lajë robi ato tre herë kur zgjohet nga gjumi. Naam. Thumma inna fi hadha al-hadith riwayat dhakaraha al-Hafidh al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala faqala wa fi riwayatin li Muslim Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po mjaftohemi me kaq sot shikues të nderuar. Falënderimet janë për Allahun dhe salavatet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, familjarët, shokët e gjithë pasuesit e tij, të gjithë bashkë. Amin.